bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 8 minuts en 24 segons, aproximadament. Exacte. Segon amunt, minut avall. Lo d'aproximadament mm? és pels segons o pels minuts? No, perquè aquí amb aquest rellotge posa A-P-R-O-X punt, que deu ser la marca aproximadament. o aproximadament. <laughs> Entenem vostès? Escolta. És igual, són les 12 no, en realitat algú. posa timer clock. Doncs, que és maco. Clock. Clock. Clock. Clock. Clock. Clock. Bé, deixi-ho estar. Deixi-ho estar perquè Cloc, cloc, el cloc és un... Sí, però Cloc és una onomatopeia de... Bé, deixi-ho estar, és igual. D'un cop. Exacte, exacte. Molt bon dia, Martorell. Eh, estem en directe eh, des de l'estudi central d'aquesta emissora, a la freqüència del 100.3, de la freqüència modulada, i ja ho saben vostès que a partir de les 12, quan és dilluns, en vez de l'Àngelus, aquí és l'hora d'en companyia. Sí, senyor. Bé, dit tot això, que ja ho podríem gravar-ho i ja posar-ho, no, home, no, que cada, cada dia, cada, cada dilluns s'ha de saludar diferent. Ah, sí? Sí, home. Molt bon dia! <laughs> He dit diferent, no cal que imiti a... Ah, sí, és veritat, no, si la setmana passada ja els vaig saludar així, també. Sí. sí. Eh, eh, avui he vingut per vostès, eh, de veritat, també els dic. Eh? Sí? Sí, sí, perquè avui tenia com molta mandra d'aixecar-me aquest matí. Clar, és que els dilluns, ja, ja, ja ho he dit al Jordi abans, Hòstia. Eh, és que els dilluns costa. Eh? Aquest cap de setmana vaig estar pintant, escolti. Sí? Sí, però no quadres, eh? Ah. no, no, parets. Un Paret. menjador, vaig pintar un menjador de la meva mare i vull que no mm. cansa. déu nhi eh? Sí. Has de treure tots els mobles, posar la cinta carrocero, que no sé per què diuen carrocero, perquè no la fan servir tan sols aquests senyors xapistes de cotxes, la fan servir també els pintors. Clar. Llavors, per què vas demanar cinta carrocero? Digues, cinta de pintor. Exacte, per no tacar la, les voreres de Exacte, les portes. per no tacar les portes. voreres de les portes, has de posar paper, has de posar... La meva mare tenia preparat ja uns llençolets, diu, posem aquests llençolets vells Clar. per tapar el sofà. Però vull que no, això és cansat. Sí és cansat, et passes sí. tot un matí desmuntant. I, i, i un, un matí, matí pintant. Per tornar a muntar. I després de dinar, monto tot una altra ah, vegada. Escolta. Escolta'm. Però i lo contenta que va quedar la senyora? Ah, això sí, la meva mare molt contenta, que jo li deia, mira, veus, ahir pel matí, ahir pel matí, ho tenies tot igual, però amb les parets brutes. I ara ah, tens tot igual, però amb les parets amb netes. Amb les parets netes. I ja està, ja m'he guanyat el cel perquè he sigut un bon fill. Ah, exacte, eh? exacte. Però cansa. Sí que cansa. Allò que ja dius, arribes a la el diumenge a la tarda a casa teva al vespre i dius, ja no faria res. Ara em vaig a relaxar i ja està. I que fas la dutxada, treus tota la pintura, que diuen pintura a l'aigua. Dius, a l'aigua que necessites per treure-te-la. Home, però rasca una miqueta, eh? una esponjeta i així ens surten més, més fàcil. No, perquè després me poden sortir serpullits, que jo tinc la pell no, molt fina. No, home, no. M'entén? molt fi. Sí, sí, sí. sí, sí. Jo la mínima que en rasco aquí el, el que és el pit, sí. en, entre entre glàndula mamària i glàndula mamària, que els homes no les tenim mamàries, però són glàndules també, sí. doncs la que en rasca una mica en surt uns ronxons vermells. I vostè només es rasca aquí o, o és a tot arreu on es rasca? Ara li contestaria, em rasco una en pica Clar, i, a, i a l'Olímpica també li surten ronxons o no? Si em rasco molta força, sí. Clar. I jo ja sé que sempre he estat un home exagerat en moltes coses, sí. i aquesta és una d'elles. Bueno, doncs no es rasquin tanta força. També té raó. Sigui com ha dit. Per cert, em va anar un atac de pintura a l'ull, eh? vaig patir. Ostres, no, no, no ostres, no. No, perquè bueno, això, ens ha de l'estaco. S'ha de posar... No, home, però s'ha de posar unes ulleres així de protecció, no cal que siguin les de, de, les de mm, veure. No, no, no, no, no, no vaig pensar-hi. Sempre m'acau pintura, però no. Però m'acaba just l'ull. I vaig ser tan, tan curt de reflexes que no vaig tancar l'ull, em va anar dintre l'ull. Clar. Sort que bueno, la meva senyora però... ràpidament em va posar un, un, un coliri, mm. un coliri, que escup. Bueno, I, escolti, si és una pintura a l'aigua, l'ull normalment té llàgrimes i ja li deurien relliscar, si no li deurien sí, no, fer no, ni res. Relliscar, en sortien, en sortien unes lleganyes blanques que dius, això... Perquè li escopia eh? la, la pintura. Exacte, exacte. exacte. Al cap d'un moment ja hi veia bé, però em vaig espantar. Ai, em veia d'urgència. És que vostè... vostè. Dius, ara quan... per fer una bona obra <laughs> quan encara que posa, d'urgències. Quan s'hi posa sempre tens trebancs, eh? Sí, sí, és el que em passa, és el que em passa. Però per això no m'hi haig de posar. No, també té raó. Jo avui he vingut, com deia, per vostès, ja. perquè jo hauria estat dormint Clar. M'entén? reposant de l'ull... Després de l'esforç i reposant l'ull. M'entens? <laughs> És que no. reposar l'ull és molt important, eh? Que jo tinc ja la vista cansada, eh? Hombre, i el resto? Bueno, el resto es va cansar abans que la vista. <laughs> Ah, val. Pensi que jo vaig néixer en dilluns, i això marca. Ui, això marca molt, sí. Vostè sap el que és néixer en dilluns a un quart de dues del migdia? déu nhi sí. I a més un quart, quarts de dues? Que dius, quina, quina hora més tonta? són aquestes de néixer? Quina hora més trencada, oi? Ah, és una cosa que dius, per què te pones? Jo vaig néixer en dissabte al vespre, de matinada gairebé, en festa major del meu barri. Doncs pues mira, vostè va fer-ho molt malament. Bueno, sí, perquè li va fumar ja l'aeroport ja amb el seu pare. El, el seu pare, que potser li tocaven dos dies de festa, li va fumar l'aire els dos no, dies no, de festa. I els meus tios, els meus oncles que vivien amb mi, ja. Estaven de festa ah. major i, ah, mira, ja. els van anar a cridar que ha nascut el Ricard, vinga, apa, sí, ah, tots a casa. I el seu oncle, que és el que portava el gegant, dius, deixa el gegant al mig de la plaça, i diu, va, va, no, no, que ha nascut estava, el nen. Estaven ballant, no estaven... Diu, de, el gegant no em mou, gegant. el gegant no em mou. Que... En fi, bueno, deixi-ho estar. Bé, senyors, senyors, això és en companyia. I cada dilluns eh, faci fred, perquè ara vindrà el fred, que també us aviso ara. Bueno, ja, Un calor, com és el cas, nosaltres venim. Si tot... no ens passa un imprevist que tot, sempre pot passar, eh? Cada any el temps va canviant, i ara canviaran l'hora, mm, es farà fos més aviat, vindrà més el fred... I hi, ha, tot... hi ha vegades jo que em pregunto, estàs a l'estiu i dius, és estiu. Dius, quants estius et deuen quedar, Lluís? Quines preguntes es fa vostè? Quants també? estius podràs tornar a anar amb màniga curta? 20, 25, bueno, 30, els que els 50 tot estirar, 50 tot estirar, i estirar molt. Bueno, mentre no estiri del tot, no, del pont no em tiraré, ja li dic ara. Però amb tot estirar, dius, i penses, igual l'estiu que ve no hi ets? Pues igual, ja sé que sóc animat, senyores i senyors, però... Sí, molt, molt. Estàs, buf, donant... Estic que em surto, estic que em surto. Saltem ja, però el Jordi penso, està sí. content i alegre. I, I, i penso, i, i, i si, i si faig, faig figa per Nadal? Doncs miri, què, què vol que fem? Què, què passarà amb el programa? Dius, ara mitja temporada, dir, oh, és que escolti'm, com que ens ha fet figa aquest home... Mm, ja, ja no podem fer-lo. Ja no podem ja fer-lo? Fer, ah, Clar, jo, jo, vostè pot venir amb la urna, i la sí. posa aquí al meu, al meu lloc, la urna, i per aquestes càmeres que tenen, aquí veuran la urna. La urna, sí, però no, que, com, com, com que no, eh? Llavors o sigui... agafi un, un comandament a distància i faci un zoom a la urna, sí, amb la càmera, no, posem una que foto, la vegin bé. una foto davant de la urna. Ah, això es fa molt. Això es fa molt. Això eh? es fa molt, sí. també. Sí. Vale. Això es fa molt, també. Eh, un programa I, i ha, alegre. I, I hi ha vegades que posen flors a la carretera i, i amb la foto, que tot, sí, això també sí, fa molt. Sí, això sí, també sí, fa sí. molt. Mol, molt maco, serà un sí. programa alegre. Avui sí, avui ja he dit que venia cansat, sí. en fi. Doncs eh, bé, tenim un equip de gent que està treballant en el control de sol, nostra companya Jordi Acosta, que eh, aquest home sí que ens dona ànims. Eh, com a mínim... El veig sempre feliç. Sí. Per què està content? No, no com és... vostè, que està pensant en vestir la pota ja. No és un home que allò que arribes dius està enforronyat. No, no. sempre està feliç, tu. Content, clar. Content. No sé si de fer el nostre programa, però està content, que ja és molt. Bueno, ja és molt, ja és està molt. content, està Clar, content. El programa d'abans li dona ànims. El programa de després nostre també. Sí. Nosaltres li el, trenquem una mica el ritme, el però... El d'entremig gairebé, gairebé que no. Exacte. El d'entremig gairebé que no. Doncs bé, senyors i senyors, a part de, del nostre tècnic Jordi Acosta, tindrem una, un, un estol de col·laboradors. Mm. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, sí. que saben vostès que ens parla del seu món, que és el món friki. El seu món. És el seu, és el seu, bueno, món. És, és el seu món. És el seu món. Després tindrem el, el Jaume de Cap, que ens parlarà doncs, d'això, doncs, de les revistes d'humor, dels humoristes, etc. Tindrem una entrevista amb un escriptor que ha escrit un llibre que parla de l'arribada de l'home a la Lluna, mm -hmm i bueno, li farem les preguntes típiques això és veritat i tal, tal, i ens insultarà com sempre però... no, home, no. Bueno, ens, ens insultarà dirà, en aquest sentit ens dirà però, la seva versió sí, en, hi ha un apartat del llibre que diu este es un, este es un, un capítol dedicat als escèptics i desmunta totes les preguntes que fan els escèptics. Oh, és que la pel·lícula que hi ha de l'Apolo 14 va fer molt de mal, eh? Sí, va. No? Escolti'm, amb les coses que es fan, <laughs> jo ja no sé si... Bé, ja parlarem amb, el, amb, amb el senyor Ricardo Artola, Hortola que a més té un nom de futbolista, també li dic ara. Ah, un porter del, que havia jugat un gran porter i millor persona. Sí, senyor. I millor persona. Després tindrem a la redacció el senyor Manel Pinheiro i tindrem donant voltes per aquí el nostre grum, que és el que ens ha de portar cafè el dia que tinguem una cafetera. Mm -hmm. De, sí. Jo vaig insistir, si no, passa, no, passa, no. i dius, mira, ah, mira la cafetera, oh, que bé, que bé. Bueno, ara no ens portin vostès, per favor, un orolei d'aquestes. No, no, ara Que diu, sí. oh, jo no sé què fem l'orolei, la portem a la ràdio. No, perquè... Pff, ha de ser una bona. Una bona, una bona cafetera. I senzilleta, senzilleta, o sigui, senzilleta d'ús. D'ús. No senzilleta Perquè de cafè. Que eh? sigui fàcil eh? fer, fer el cafè. Ah, exacte. Doncs bé, senyors i senyors, tot, aquest, tot això tot això està, diríem, eh, coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, benvinguts al programa en companyia, un programa més que, com sempre, els hi dic, serà diferent. D'entrada ja hem començat diferent, ja hem sí. començat torçats, que si estirem la pota, que si faig figa, que si no sé què, que si la urna... Això és un mal rotllo. O sigui que <laughs> pleguem aquí la paradeta... Ah, doncs pues pleguem. si ho bé, senyores i senyors. No, home, no, pleguem el, el, el, el comentari de, de fins ara. Ah, o sigui, ara vostès fins ara. el que hem parlat fins ara s'ho esborren i comencem el programa eh, que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Ior sempre que sents l'avi que no es tira res. Ah, Com que no, no, mm, no que no, no es tira res. la pota. Ah. Vaja. Ah. Que, esti, que Perquè anava a dir-li, pregunta-li a certa gent que està al meu costat el que em tiro. No, el que es tira ja ho ensumem. Deixa-ho estar. <laughs> Doncs molt bé, senyors senyors, eh, benvinguts i anem ja ràpidament eh, amb el senyor Sergi Fidalgo que ens parli d'aquestes coses seves. Doncs bé, senyors i senyors, doncs ja tenim el senyor Sergi Fidalgo, això perquè vegin la rapidesa de la tècnica que jo els dic. Trobem amb en Fidalgo, patapam, Fidalgo. Bon dia. Bon dia. Bon dia, bon senyor dia. Fidalgo, el sentem, el sentim estupendament. Em Mal... sentiu? Sí, malgrat que té aquest mòbil, que escolti'm, potser que fem una recoleta... Sí, és que ja tinc el mòbil cutre i ho sento com si estigués a Hawaii, però bueno. Bueno, doncs pues, eh, imagini's que ara parla en Bombay. Què farem avui? Esteu a Bombay, eh, que collons, que bé, tio. Eh que sí? Hòstia, a veure si portes un curri o una coseta. Bé, ja, bueno, eh? És que la unitat mòbil aquesta nostra volta molt. Mm? Hombre, és que donde hay poderío, hay poderío. Eh, clar, si no lo hay, pues no lo hay. Clar, exacte, exacte. Que tiemble la SER, que tiemble la COPE, que és esto, hombre. Clar, home, clar, ah. aquí hi ha un calité. Senyor Fidalgo, sabem que vostè té molta pressa perquè avui té una entrevista, ha de fer anar a fer una entrevista. De què ens parlarà avui? De, de mi tradicional mala fortuna con los bares del Español, Sí. Sí, yo durante años he estado haciendo un boicot a los bares del español eh, que estaban en el Estadio Olímpico porque eran propiedad de Joan Gaspar. Entonces, me, entonces claro, durante muchos años no tomaba ni, ni mi bojata ni mi coacolita porque bueno, la pasta esta es para Joan Gaspar y no me daba gana a alimentar la, el imperio de este hombre, ¿no? Entonces llega Cornella y pienso, ya no son de Joan Gaspar, ahora los bares son del español y los de una empresa, ¿no? vamos a probar sus productos, vamos a ver qué, qué pasa. ¿Y qué tal? Eh, pasan cosas. ¿Y qué cosas pasan? Primer día, llego primer día, el día de Liverpool, el día que se inaugura el estadio, hago una cola impresionante a pesar de bajarme 10 minutos antes del, descanso, voy a pagar, no tenemos cambio. ¿Cómo? Primer día ya, primer día ya no tienen cambio. usted es un potentado y va con billetes muy gordos. Era un billete de 10 euros, le juro, júrole. <laughs> y había que pagar 5,50 o algo así. Pues habrá comprado más. Sí, sí, ya, ya, ya. Bueno, <laughs> creo que sí podría. Pues, pero decidí que era lo que deseaba, ¿no? Y no, no tenemos cambio. Oiga, es de 10, no es un de 500. estoy pagando casi 5 y pico, son cuatro moneditas de euro. Que no, es que no tenemos cambio. Pero diga, que no, que, es ni la media parte. Cuando vengan 200 tíos a comprar la media parte, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, pero es que no tengo cambio. Porque tú tenías café, lo que es fa. ¿Qué es el cambio? Que yo fan las políticas americanas. ¿Qué es el cambio? Ya, pero yo soy pobre. <laughs> Yo soy pobre. y no eres Tras mendigar por ahí, pues conseguí, conseguí, conseguí, eh, conseguí que me cambiara y pude pagar, pero claro, ya primer día te encuentras así y dices, 10 años esperando ir un bar del estadio que fuera Perico para que la pasta fuera para el español y no para el señor Joan y el primer día ya no tiene en cambio. Pero ah. bueno, es mala suerte el primer día, ¿no? Llego el segundo día, que es el día del partido contra el Real Madrid, que es el gran partido, digamos, el primer partido oficial, y voy allí, ¿no? Llego allí tan feliz, y de repente, y está debajo de 10 minutos y veo una cola ya no kilométrica, sino realmente majestuosa. Y digo, es imposible. Y decido pues renunciar a mi, a mi botella de agua y a mi bocata porque veo que aquí yo no puedo, ¿no? Digo, bueno, el día de Málaga, que es un miércoles entre semana, será mi día para de, como Dios manda, de nuevo, ¿no? Darle una segunda oportunidad. Llega el día de Málaga. Miércoles, las 8, Mm, llego, a, llego, digo, bueno, voy a bajar con tiempo y me a pedir mm. mi bocata, y mi, botella de agua. ¿Tienen ustedes cambio? Sí, sí, tenemos cambio. <laughs> ¿no? ¿Eh? ¿Hola, hola? No, no, no, es que tú, tú has de decir, ¿tiene ustedes cambio? Si no, no hago cola. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, mm. tenemos cambio, vale. Llego allí, digo, a ver, pido algo simple. Quiero un agua que no esté fría, por favor. Lo primero, que primero pido, oiga, ¿tienen Coca-Cola Light? <laughs> Me miran como si fuera marciano. No, ¿cómo que no? Solo tenemos Coca-Cola. Claro. Ah, esto es como però... bar de la ex Unió Soviètica, solo el Kremlin cola, no? Sí, però vostè, que és un home cola. que només pren marques blanques de cola, per què demana una Coca-Cola? Light. A ver, es que ya tener cola día en un, en un bar de estadio ya es... Ya me conformo con que tengan algo light. Y supongo que es Coca-Cola o Pepsi. Ya, ya no entro en exquisiteces porque podría, podría ponerme a llorar. Dije, bueno, de, deme una cola light. No, no conocemos eso. Solo tenemos Coca-Cola normal. <laughs> ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues debe un agua, pero por favor que no esté fría. No, no, es que, es que el agua todo está fría. ¿No pueden poner algunas botellitas de agua, no en la nevera para gente como yo que no quiere? No, es que está fría. que si agua la metemos en el microondas. Sí, no, me, sí, esa solución, pero si lo hubieran metido posiblemente se habría fundido el plástico, ¿eh? <laughs> Más sustancia. con mi agua fría, a pesar de que la que, natural, quiero una hamburguesa. Perfecto, una hamburguesa aquí la tiene usted. Cuatro, cuatro euros y medio la, hamburguesa. Digo, bueno, cuatro euros y medio la hamburguesa. Estará rica, porque además una hamburguesa completa, ¿no? parece como aquello, <laughs> como algo sofisticado. Sí, sí. cojo mi hamburguesa de cuatro euros y medio, completa, y está fría. <laughs> Y ojo, no bajaba cuando las colas, se ¿eh? bajó un ratito antes para no haber cola y para que pudieran trabajar con comodidad. No, te fría, ¿no? Y digo, bueno, vale mala suerte, para la comeré. Al segundo bocado, el pan ya se deshizo y ya no estaba comiendo hamburguesa, está comiendo puré de hamburguesa con pan. <laughs> No es coña, ¿eh? esto es real, esto es pasado la semana pasada. Y ya, y claro, entonces dije, bueno, bueno, a ver, es completa, porque será completa. Se me ocurre abrir el, digamos, el revoltijo y veo mm. dos hojas de lechuga y algo que parecía queso. Ah. Eso es la hamburguesa completa. Bueno. O sea, 10 años esperando para esto y no hago más que tener excepciones. Y además, o sigui, es una part del partit para poder no fer cua. Claro. Sí, sí, sí, no, exacto. yo ya, entonces digo, no sé, voy a tener que, voy a tener que volver mi tradición de toda la vida, llevar mi bocata de fuente de casa. Yo que quería pues si realmente dar mi dinero al español, pero es que ya no voy a poderme. Si me siento es... muy, muy decepcionado. Si eso es lo mejor y sale más barato. Por eso, mi bocata de tía y la, con tomate. Y la bota ya de está, como un campeón. Claro. ¿no? claro. Además, que hay que vender el tomate, el pan y el fuet. Ala. Perquè dejan entrar entrepans al camp de l'Espanyol? Sí. sí. Sí, lo que no dejan entrar son bebidas. Pueden dejar entrar agua siempre que te quites el tapón, pero bebidas no, pero bocatas sí, de momento. Hasta que se den cuenta, hasta que todo el mundo vea como yo que el, bocadillo allí en el campo es una estafa y haga alguna medida para prohibirlo. Porque <laughs> por aventura no se puede, con lo cual me, imagino que alguien lo copiará. Yo me pregunto, si no puedes entrar una botella de agua, ¿Cómo se pueden entrar petardos y bengalas y esas cosas? No, botella de agua se puede entrar, lo que pasa es que le quitan el tapón en la entrada. Entonces, ah. claro, tienes que subir las escaleras con, el tapón, la botella ahí dando, dando botes con pues el, el agua saltando. <laughs> claro. Bueno, te la bebes antes y así no la, no la desperdicias. O sea, que una... La, excusa es que puedes tirar la botella del agua al, árbitro. Buah. Claro, yo puedo llevar un móvil de aquellos de antiguos que pese un quintal y me lo dejan pasar, no puedo pasar una botella de agua. ¿Y, y las bengalas? Bueno, las bengalas prácticamente no se pueden pasar, pero supongo que cuando, un, un, do, cinco tíos que tenían dos metros y tienen 80 tatuajes mm, dicen que usted me va a registrar, pues, pues no lo registran y pasan. <laughs> Pasa la bengala. Una, señorita, una señora de 50 años y una botella de agua, pues segurament la registrarán hasta hasta on deixar perquè no la passi. Ja, ja, ja. Són, són no, aquestes que, coses no. dels camps de futbol. Sí. El veig molt enfadat... Ja contarem més coses dels camps de futbol. Sí, el, el veig molt enfadat amb, amb aquesta inauguració de, de Cornellà, eh? No, no, no, no, no, a mi el campo me parece estupendo, ¿eh? yo solamente hablo de los bares. Ja, De los bares. Ja. O sigui, que eren molt millors els bars de l'Olímpic que regentar no, no, el Sebastián. No, no, los que no sabía si eran buenos o malos porque no. hice que, hice boicot durante, durante No, nada. Va, va, pero, va, va. Para el, pero mm, peor es difícil. Es que así no van a poder fichar jugadores el español, claro, si no consumen en los bares. Bueno, no sé lo que haremos. Igual seguramente lo que tenemos que hacer igual es, es montar, no sé, no sé, no sé, voy a pensar alguna cosa. La semana que viene voy a pensar alguna cosa. Una, a ver si se me una forma de financiación para fichar jugadores. Una, una lotería. Bueno. Loto, loto tamudo, sí, podria estar. Sí, loto <laughs> la loto tamudo. Molt bé, senyor Fidalgo, doncs ho deixem aquí i el deixem anar amb aquesta entrevista que vostè ha de fer, que un dia Perfecto. ens l'explicarà i, i no s'ho prengui tan a pit, home, enduguis l'entrepà de fuet de casa i no s'ho prengui tan a pit amb el bar. Eh? Eso haremos, compañero. Així m'agrada. doncs ens tornem a, a retrobar la setmana que ve, senyor Fidalgo. Aquí estaremos, com sempre. Molt Gràcies bé. a tots. Passi I continuem en directe aquí a l'estudi central. Són les 12 i 28. Aproximadament. I fem, aproximadament. I fem uns quants consells publicitaris, eh, mm -hmm. que mhm. sempre deixo deixa de consells, perquè els aconsellen bé, eh? Vostè escoltin i els aconsella bé. I després tornem amb l'entrevista amb el senyor Ricardo Hortola. Estàs increïble! T'has aprimat molt. Com ho has fet? Pues gracias a bioresonancia en Martorell. Me enseñaron a comer bien bajando peso, a fortalecer la musculatura y reducir la celulitis. ¿Y cómo has aconseguit? Con el circuito reductor de bioresonancia, que te ofrece tratamientos reductores, reafirmantes y de mesoterapia, con productos naturales y dietista y sesiones de pilates. ¡Uh, que complet! T'haurà costat molts diners. Al contrario, Cada tratamiento solo me ha costado 14 euros. Yo yo a reducir volumen como tú. Pues infórmate en Bioresonancia, en la calle Francés Masía 39 de Marturell, o llama al 93 775 36 60. 93 775 36 60. Y a internet bioresonancia-martorell.es. La publicidad a Radio Martorell es la más propera a seus clients. La publicidad diaria para la seva empresa. Informis, Departament de Publicitat. Telèfon 93 775 52 52. Anunciï el seu establiment a Ràdio Martorell i notarà la diferència. 93 775 52 52. Aquest vi comença a estar bo, ara que ja només ens queda l'última copa? Sí, ja ho estava pensant. Potser hauries d'haver decantat el vi i servir-lo en unes copes més grans perquè, saps, alguns vins estan com adormits a l'ampolla i cal airejar-los i prendre'ls en una copa més ampla perquè alliberin més gustos i aromes. Caram, i on has après tot això? Doncs he fet un curs d'iniciació al tas de vins a Noteca Divins de Martorell i ara sé quin vi haig de demanar al restaurant, quin combina millor amb cada plat i quin és el més adient per als meus convidats. Jo també vull saber tant de vins com tu. Doncs passa't per la Noteca Divins, a la plaça Joan Serrats 7, al costat del Carrefour o truca al 93 774 2387. 93 774 2387. Me n'hi vaig ara mateix. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Radio Esport. amb Lluís Tomàs. de fauna i flora, el dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi, doncs malgrat tanta intel·ligència és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors i senyors, no està a l'abast de tothom, però sí que està a l'abast dels nostres oïdors que estan aquí eh, enganxats a la freqüència al 100.3 de la freqüència modulada, la sintonia de Ràdio Martorell. I els hi deia al principi del programa que parlaríem avui de eh, el món de l'espai, que parlaríem de l'arribada de l'home a la Lluna i que parlaríem d'aquesta carrera que van emprendre a eh, la dècada dels 60 als eh, Estats Units i l'antiga Unió Soviètica per veure qui era el primer en conquerir l'espai. Tot això mm, ve perquè hi ha un senyor que es diu Ricardo Ortola, que ha escrit un llibre que es titula La carrera espacial de l'Sputnik a l'Apolo 11 i volem comentar amb ell doncs, aquestes petites coses i com no també eh, la, una cosa que suposo ja estarà avorrit de que li preguntin que és si realment l'home va arribar a la Lluna o no ell en el llibre té un capítol específic que parla dels escèptics i desmunta tot això però com que nosaltres som així li hem de preguntar Buenos días Buenos días. Eh, mm, Ricardo, yo te tengo que hacer la pregunta típica que te han hecho y que ya la debes llevar grabada para contestar, <laughs> pero te la tengo que hacer. ¿eh? Sí. hombre, por supuesto. No, a, mí me parece que, por supuesto que sí que llegó y que, y que es uno de esos fenómenos que uno tampoco sabe muy bien por qué se producen, pero que se acaban convirtiendo pues en, teorías conspirativas eh, que se prolongan a el tiempo. A mí me parece ridículo. Yo había escrito una versión anterior de este libro mucho más reducida eh, y ahí no lo había incluido y después me planteé, bueno, si este fenómeno histórico sigue habiendo escépticos, eh, hay que darles, hay que darles una, explicación ¿no? Al, público general, al público bien pensante, porque el que está convencido de eso y, está paranoico con eso, digamos, pues eh, es muy difícil convencerle. ¿no? Eh, Pero vamos, la respuesta es sí, claramente, sí. Eh, tú desmontas todos estos, todas estas preguntas de, mm, que, se hace la gente, el por qué la bandera ondea, el por qué está la bandera tiesa, las, luces, las sombras. Pero yo hace poco eh, leí una nueva teoría que dice la famosa pisada que hay en la luna, si allí no hay gravedad y casi casi no pesa, ¿por qué está tan hundida? ¿Esta la habías oído? Sí, sí, bueno, hay, hay, miles, ¿no? Es, esto. no es que no haya casi gravedad, lo que hay es un, séptimo de la gravedad de la Tierra, pero hay dos factores. Una, que, con un séptimo de la gravedad es suficiente peso, o sea, pues, eh, pongamos en una playa, por ejemplo, donde hay una arena fina, que tampoco es la de la luna, o sea que habría que poner una arena parecida, eh, y entonces dices, bueno, un niño que pese una séptima parte de lo que peso yo, pongamos por caso, no deja su huella en, la luna, en, una playa, pues sí. la, deja. Evidentemente, si pesa menos, pues será más liviana, pero en cualquier caso, la que hay ahí eh, vamos, se justifica perfectamente. Además, eh, si, se, ven los vídeos de, los hombres en la luna, se ve que por, precisamente por esa falta de gravedad pues iban dando eh, saltos no o sea iban saltando casi como como una rama por lo cual también eh, supongo que el peso que o sea la huella que provoca eso pues es ¿no? Bueno, vamos, a, vamos a hablar de tu libro, La carrera espacial del Sputnik al Apolo 11. Eh, yo me lo leí y tengo que decir que es un libro que se lee muy rápido. Y esto no lo digo mm, en, en, sentido malo, sino lo digo en sentido bueno, que hay libros que te aburren. Y este es un libro que no es técnico y que se lee, eh, está lleno de fotografías de las, de las tripulaciones que fueron. Eh, hay incluso unos gráficos que a mí me hicieron mucha gracia de cómo eran los tipos de cohetes que llevaban las cápsulas espaciales. Y una de las cosas que me sorprendió mucho es que si cuando hablas de, de, de, la, de ir al espacio, te imaginas que las naves espaciales o las cápsulas espaciales son grandiosas y luego las ves y parecen chiquitinas, ¿no? Claro, la, la dificultad, digamos, es vencer la gravedad humana y, y poder poner una carga en, una órbita terrestre, porque una vez que sales de la atmósfera eh, es relativamente fácil hacer mover una nave, ¿no? Pero lo difícil es vencer la resistencia. Hay que tener en cuenta que si la gente se acuerda del cohete del Saturn V, que es el cohete que llevó a, a todos los astronautas a la Luna, pues solamente todo ese desarrollo, lo que sería, digamos, lo que hay debajo de la antena, que es nada, eh, o sea, un dedalito, podríamos decir, eso es aquello con lo que los astronautas vuelven a la Tierra. O sea, pues ahora mismo no me acuerdo, pero un ser tres o cuatro metros de altura sobre un total de 111 metros que medía eh, el total de la nave, vamos, del cohete más la nave al salir de, la Tierra, ¿no? Entonces, lo difícil de, digamos, de ir al espacio es ver la fuerza eh, de, de la gravedad en la Tierra. En, el libro eh, tú cuentas que en un principio pues no estaban como muy animados en, en conquistar la Luna ni en conquistar el espacio, pero que de pronto fue una de las consecuencias de la Guerra Fría. De pronto ven que aquello da publicidad que, y empiezan una carrera desenfrenada para ver quién llega antes, para dar, a salir fuera de las naves, quién llega antes a la Luna, etcétera, etcétera. Y de pronto todo esto se para. ¿Por qué se ha parado? Pues, bueno, se para porque, digamos, es una es una vía muerta en un desarrollo eh, en un desarrollo tecnológico, en un desarrollo sí tecnológico, ¿no? Es como decir, bueno, pues los móviles, pues los móviles es un mito tecnológico eh, que, que, va evolucionando, que cada vez tienen más cosas, que cada vez mm. son más pequeños, etcétera, etcétera. Aquí, una vez que se había llegado a la Luna, no el siguiente paso no era decir, bueno, pues ahora vamos a Marte o vamos al siguiente planeta. Eh, sí, era el siguiente de paso lógico, por así decirlo, pero es que los retos que plantea son de tal envergadura que no era, que no era planteable. Entonces, en términos de la carrera espacial y de la Guerra Fría, con eso ya se había acabado. Entonces ahí acaba una línea de desarrollo y empieza otra, pues que son las ondas espaciales que continúan hasta nuestros días, eh, la mayor sofisticación de los satélites, una estación espacial en, órbita terrestre y otro tipo de desarrollos, pero ahí se acaba la carrera espacial. También se puede haber acabado porque desaparece la Unión Soviética. No, pero yo tengo muy claro y así lo defino en mi libro porque creo que hay una cierta confusión con esto. Yo constantemente mm. oigo en medios de comunicación decir otro hito en la carrera espacial. No, no, la carrera espacial se acaba el 20 de julio del 69 con la llegada de Armstrong, Collins y Aldrin a, la Luna. O sea, lo que hay luego es otra cosa, pero la, la espacial acabó allí, o sea, porque estaba definida claramente y al conseguirlo Estados Unidos ya se acaba, ¿no? Hay, otra cosa que me, me, hizo gracia en el libro, hay una serie de explicaciones y una de las teorías que tenían los americanos cuando llegasen a la Luna es dejar allí la tripulación, dejarles alimento y después pensar cómo los volverían. Que esto me hizo mucha gracia, quiero decir, bueno, nos dejamos allí y ya os vendremos a buscar. No sabemos cómo, pero os vendremos a buscar. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esto es, casi más una anécdota que una realidad, ¿no? O sea, yo no creo que se lo plantearan seriamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto fue una carrera, o <laughs> sea, hay el mundo de la carrera espacial, y con unos tiempos muy ajustados. O sea, realmente fue un gran hito que consiguieran hacer lo que hicieron en tan poco tiempo y partiendo de donde partieron. ¿no? Entonces, cuando se plantean el eh, el método, porque esto se plantea con el método de, llegar a la Luna, que hay varios, pues uno de ellos que contemplase este, pero vamos, yo no creo que se lo plantearan seriamente en ningún momento, pero bueno, lo puse porque yo creo que las anécdotas también están bien en, este tipo de libros, ¿no? Sí, por eso decía que es un libro muy ágil de leer y que hay estas anécdotas que te divierten, ¿no? Que dices, mm. Mm, no, sé si se lo plantearon muy seriamente, como tú dices, pero sí que saca un señor una reunión y decir, bueno, vamos a dejar allí los astronautas y ya los iremos a buscar me parece un poco aquello de, bueno, eh, dice, como que tú no vas, ¿verdad? <laughs> Yo quisiera volver al, capítulo de los escépticos. ¿Y no, piensas que un poco eh, la culpa de que hayan tantos, eh, tantas personas que puedan dudar de que el hombre ha llegado a la Luna sea de los mismos americanos haciendo la película que hicieron del Apolo 14, me parece que era, ¿no? Apolo, 13. Apolo 13. Porque claro, la, película aquella, de alguna manera, te, te muestra que se podría haber eh, eh hecho en ciencia ficción todo lo que eh, la llegada del hombre a la luna. Bueno, no, yo creo que, esa misión lo que, lo que demuestra es dos cosas. Por un lado, la dificultad eh, de viajar al espacio, porque como todo salía tan bien, parecía que era muy fácil, eh, y eso fue una advertencia de decir, ojo señores, que esto no es tan fácil y que en un momento dado puede pasar algo y, todo se va ¿no? Yo para mí la, la, misión del Apolo 13 eh, demuestra también para la misión más exitosa de la NASA, paradójicamente, porque en condiciones normales cumplir todo lo previsto está muy bien, pero que cuando se te tuerzan las cosas consigas traer vuelta a los astronautas sin extremis después de un viaje de varios días de ida y vuelta, porque esto les pasó en el camino de ida y cerca de la Tierra, o sea que tuvieron que, no tenían más remedio que llegar hasta la Luna eh, circunvalar la luna y volver. O sea, no, era un retorno que tú vas por una autopista y dices, pues tengo un problema, me salgo en la primera desviación. No, no, tenías que ir hasta, el destino y volver. Y realmente pues fue algo que se, que, se hizo muy en, extremis. Mm. Yo diría que eso no es una de las cosas que, les ha llevado a, los escépticos a, decirlo, pero bueno. Y, de todo este sufrimiento solo ha quedado Houston, tenemos un problema. <laughs> Bueno, se ha convertido en una frase mítica, de las grandes frases que, que hay en el, bueno, pues en el acervo colectivo, sí, efectivamente, se ha quedado como como la primera frase que, que les advierte que se había producido un accidente, sí, sí. También hay que recordar que eh, los ordenadores que llevaban ahora serían completamente obsoletos con, comparándolos con cualquier PC que tenemos. No, no, vamos, eh, eh, yo creo que, vamos, no, no, no lo sé así pero es del orden de mucho menos capacidad que un móvil. es que el móvil del, <laughs> desde el que estoy hablando yo, que no es especialmente sofisticado. Hay que tener en cuenta que hoy eh, los coches, las lavadoras, las neveras, o sea, los electrodomésticos en general, eh, son bastante sofisticados. O sea, son pequeños ordenadores y los que había allí eh, realmente tenían una capacidad de procesamiento de la información muy pequeña, ¿no? O sea, de hecho, es que una de las cosas es eh, toda la informática eh, solo se explica en cierta medida por el proceso de miniaturización, es decir, que los elementos que componen un aparato cada vez se, hacen más pequeños. Todos recordamos los primeros móviles que eran un armatoste que hoy nos hace reír y que son ahora. Era una maleta, ¿eh? Una una maleta, sí, sí, sí. Y entonces, eh, el proceso de miniaturización tiene mucho que ver precisamente con la, con la carrera espacial, porque fue una de las cosas a las que se vieron obligadas las dos eh, superpotencias para eh, mandar, mandar cohetes al espacio. Por esto que decía yo, que es que es muy difícil vencer la, resistencia de la fuerza de la gravedad y entonces eso te obliga a minimizar todo lo más posible, ¿no? Em, bueno, pues eh, ha sido un placer hablar con Ricardo Artola. Ahora, ahora ya tenemos agua en la luna, ¿no? Tenemos, perdón. Agua, agua. Ah, luna. sí, sí, Sí, eso, eso, he leído la semana pasada, precisamente. eso como, parece. Como decía mi compañero, si dejan allí a los astronautas, por lo menos agua no les faltará. <laughs> Suponiendo que sea potable, ah, porque si no, solo se podrán lavar. Eso es otra. <laughs> Ricardo Artola, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Y bueno, que sigan los éxitos y sigas investigando sobre los viajes a la Luna. Y sobre la Segunda Guerra Mundial, que también es un experto. Ah, ah ¿eh? sí, también. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias, Ricardo. Hasta, Hasta otra ocasión. Hasta pronto. Adiós. Adiós. I continuem en directe eh, i d'aquí un momentet d'aquí un momentet anem a connectar amb el senyor Jaume Capdevila Cap perquè ens faci cinc cèntims de totes aquestes històries del món de l'humor gràfic mm -hmm. que ens parli de les revistes, etc etc etc. Això serà dintre d'un momentet. Mm Thank you. aquí ballant aquí amb la musiqueta de la Dharma, pim-pam, pim-pam, pim-pam, ja tenim el senyor Jaume Cap Vila cap al telèfon. Bon dia. Molt bon dia. Molt bon, bon dia, dia tinguem. Estem aquí, miri, aquí, fent marxeta amb la Dharma. Ah, molt bé, molt bé. Escolti'm, va dilluns pel matí, si no ens donem ànims, jo hi he entrat una mica desanimat, però diu, si no donem ànims, que, com passarem la setmana? Home, eh? doncs doncs malament. Malament, malament. doncs per això. S'ha d'entrar animós. S'han d'entrar animós. Sí. Molt bé, senyor Cap, què ens parlarà avui? Home, jo jo trobo que per entrar mos és una cosa doncs, que va bé, com, com l'homeopatia, no? Es tracta mm. de fer-ho amb petites sí. píndoles, sí. Eh, l'humor gràfic, no? Estima, que són, són molt petites, eh, les píndoles sí, aquestes. però diu que fan un efecte de, de, de collons, eh? Sí, sí, que... sí, no, no sé jo, però jo una <laughs> vegada les vaig veure i dius, escolta'm, això jo ho perdria. Jo, sí, això la no, veritat no, és que sí, són, no, no són... arriben ni... Sí, sí, sí són misèria, sí, sí, sí. sí, sí però... A vegades el tamany no té importància. Ah, és eh? això. Mm. Oh, que bé quedat bé, senyor Ricardo que és alguna cosa en concret, ho seu? No, no, de les pastilles. Ah, de les pastilles. Sí, canviem de tema. Canviem sí, de tema. Canviem de tema. Anem a parlar amb el senyor K, que si no se'ns tirarà el temps a sobre. No, eh? Doncs això, una petita píndola d'humor cada dia. Ah, doncs, exacte. Doncs és, és una cosa que, que és ben recomanable. Sí fins sí, i tot sí. si és dilluns al matí, eh? però cada dia. Eh? -hmm. I tant. I home, jo penso doncs, que en aquest país hem tingut grans mestres del, del que és l'humor, no? és a dir, per dir els, el, el, el Pelé i el Cruyff, o el Ronaldinho i el, i el Messi, el, els dos mhm. cracs del nostre humor, i em sembla doncs, d'aquest segle, podríem dir, doncs, en, en, en Jaume Peric i en Cesc, no? És a dir, sí, són dos sí. Eh, mestres de la vinyeta diària, això que nosaltres a Catalunya, jo em sembla que ens podem penjar la medalla de tenir un poder fer un dream team de, sí. de ninotaires, eh? Sí. Realment, sí, sí, sí. si comences a pensar no només amb el Junceda, Cornets, eh, Begueria i tota aquesta gent d'abans de la guerra, el Castanys, Castanys també. Muntanyola, eh, l'Ibà, és a dir, realment tenim noms per fer... Mm -hmm. Un, un bon equip, equip un, un bon equip. equip. Més que galàctic, eh? Quasi sí, sí, sí. I fins i tot els suplents serien de luxe. Oh, i tant, sí, serien de eh? luxe, eh? sí, sí, sí, sí. Però jo em sembla doncs, que tenim sí. dos, dues personalitats que han marcat eh, realment el, el, el final del segle XX amb, mm -hmm. els mhm. seus, amb els seus dibuixos, i em sembla que són doncs, el Jaume Peric i el Cesc. Amb, no? és amb dir, dos estils molt diferents. Eh? Absolutament eh? diferents. És a dir, jo diria doncs, que el Cesc té una vocació Eh, artística en els seus dibuixos, una vocació estètica, ell mm -hmm. mateix és un personatge tímid, sí. eh, que cerca, doncs, podem els acudits, un, un acudit eh, que va buscar la tendresa, que va buscar la, la ironia, eh, que és un, un acudit d'un tímid que es queixa, però mm. que es queixa a vegades dient coses molt gruixudes, però no deixa de ser un tímid, i el peric és el contrari, és un bèstia, és un, eh, va buscar l'acudit intel·lectual però amb mala llet. Sí, eh, és eh, més transgressor. Sí, de, vol, vol anar a buscar el límit, no? I, és a dir, el seu acudit no busca, així com el Cesc es preocupa molt l'estètica, el traç, quin sí. és el traç de cada ninotet, el peric no el preocupa gens ni mica l'estètica, i fa el ninot, però el que importa és el contingut, no? El mm. text, mm. no? Sí, sí, sí. I realment són dues escoles molt diferents, eh? És a dir, eh, si, si eh, pots anar cap a un extrem i, i trobar influències del peric en molts autors i del Cesc en, en molts d'altres i moltes vegades conflueixen també, no? Evidentment, doncs, eh, ells van coincidir moltes vegades en publicacions i en, i en el temps i en l'espai, no? Doncs ja, ja, ja sigui el, el Por Favor o, o en altres revistes, en altres sí. publicacions, i, i realment poder fins i tot es complementaven una miqueta, mm. no? És la, la, la visió de l'humor català a través d'ells dos eh, conforma realment un, una visió interessantíssima no? del, del món. El, el que jo eh, he vist és que, eh, o tinc entès, que el Cesc no estava gaire còmode amb les revistes d'humor. És que el, el Cesc, és, eh, en el fons, és un artista. Ell té una ànima d'artista, no? I això de l'humor, l'obligació de fer riure, és una cosa que el feia sentir incòmode, no? És a dir, per exemple, el Cesc, quan va poder, quan es va poder... Ell va deixar de dir fer els acudits uh mhm. -huh. durant la seva vida deu vegades, com a mínim. És a dir, eh, sempre deixava de dir, no, ja no faré més acudits, ja no faré més humor. <laughs> i després, com que era el Cesc, i el Cesc era el Cesc, no? Sí. Doncs, oh, és que ara fem el diari, el diari de Barcelona, que el fem en català, que l'Uris... Ah, bueno, va, com que és el primer que dit que es pot fer en català, mm, va, va tornar. Faré, després, no, home, és que ara fem l'avui, que l'avui podràs fer-ho, no sé què. Home, va, com que és l'avui, doncs pam. Mm. És a dir, el, el, fins que va poder deixar-ho i va dir, doncs ara pinto, no? Que és una pintura molt gestual, molt influenciada pel seu propi dibuix, evidentment. Sí, sí, sí. Però és veritat que ell amb l'etiqueta d'humorista no s'hi sentia còmode. I en canvi el Peric sí que ell tenia molt clar que l'humor era una eina, era una mena de d'arma que feia servir per, per, per picar les crestes, no? És a dir, ell mm. sí que se sentia còmode amb l'etiqueta d'humorista, no només gràfic, sinó en tots els aspectes, no? i tot plegat, bueno, per exemple, ara és interessant, ara hi ha aquí a Barcelona la, la Fira del Llibre Antic, sí, l'ocasió que sí, sí, de Gràcia. Sí, sí, sí. És una fira que sempre val la pena anar-hi treure el cap, tant si us agraden mm. els llibres com si no, perquè i no se sap mai què s'hi pot trobar, i he vist en diverses parades, moltes paradetes, que ara realment hi ha un, una sortit interessant de llibres d'aquests de, del Cesc, precisament, i sí. del Peric, sí, del, sí, del Peric sí. Mag, sí, els sí. Cets de fetges, dels Cets, doncs, eh, aquests, sí. els, els ninots d'en els, tic, els tics del gargot, país, ho vaig veure. Exacte, els tics del país. Uh mhm. -huh. És a dir, realment, eh, si hi ha gent que, doncs, que li interessa aquest tema, és una ocasió doncs, per trobar uns quants, unes quantes d'aquestes joies que realment, sí. clar, són llibres que s'han descatalogats, que són molt difícils de, de trobar en una època que s'editaven llibres d'humor, <laughs> sí, llibres sí, d'humor sí, gràfic, sí, sí. perdó. És mhm. veritat. Mm? És veritat que va haver-hi un moment doncs, que això era... Home, l'any 1974 el Peric va ser el best-seller amb autopista, sí. va ser el llibre més venut de, de l'any. Eh? És a dir, un llibre que era d'humor gràfic i humor escrit, eh? perquè hi havia aquelles perles, aquelles sí, frases sí, sí, curtes, sí. i això va obrir la veda, com si diguéssim, els llibres d'humor, i durant una desena d'anys va haver-hi un mercat molt, molt, molt gran de llibres d'humor. No? Realment avui avui no podem dir el mateix, l'humor gràfic mm. doncs, està diguem, circunscrit una miqueta els eh, diaris que van traient la seva vinyeta cada dia, perquè mm. doncs, la píndola homeopàtica d'humor que no falti. Exacte, sí, sí, sí. Però és veritat que costa que les editorials s'atreveixin a fer reculls de ninots o que s'atreveixin a fer llibres amb, amb l'humor gràfic, no? Això és una llàstima. I, I tu per què creus que és degut, això? Jo penso perquè eh, <laughs> primer que el, els, les editorials van de cara a la pela, no? I no, no, no està demostrat allò que el, que, que els llibres d'humor sigui rendible, no? Jo penso que sí que hi ha mercat, és a dir, que sí que hi ha gent que, que, els, mm. que, que, que el comprarien, és a dir, anant a les xifres de vendes de llibres d'aquest país, eh? És a dir, fent tirades d'aquestes curtes que sí, ja sí. es fan els gastos i, mm. i es mm. fa, no? Eh, I per altra banda, també penso que és per, per, per, per desconeixement, per desconeixement el fet de, del, del, món de, del món de l'humor gràfic, no? És a dir, si no hi ha, per exemple, publicacions satíriques, també costa molt més eh, trobar els dibuixants plegats en, en un lloc, no? És a dir, costa mm -hmm. molt de localitzar els dibuixants. Cada dibuixant està en el seu diari, perdut, mm -hmm. alguns a la premsa... Hi ha, hi ha dibuixants boníssims a la premsa comarcal, mm -hmm. amagats allà sota, doncs, bueno, publicant, doncs, qui sap on, i són dibuixants de primeríssima eh, qualitat, no? Sí, sí, clar, però si no compres aquell diari no... És això, no hi ha molta gent que diu, escolta, jo, jo és que llegeixo La Vanguardia, doncs no sí. coneixes els acudidades del periòdic, però és que si sí. llegeixes El Punt no coneixes els acudidades de no sé on, i si llegeixes sí, el, sí, sí. La Mañana, doncs no, eh, clar, això jo ho associo una mica com el que, això ho associo com una mica com el que passa amb els actors, no? Que hi ha gent que està fent teatre de tota la vida sí, i com que no surt a la tele, diuen, què deu fer fulanet? Dius, conya, pues una funció diària des de fa no sé, quan, des de no sé quants anys, no? Dius, què deu fer fulanet? Que fa temps que no se'n res. potser està fent un acudit diari per un, per un diari comarcal i, i està funcionant, però com que no el compres, no, no saps. Bueno, una de la, la, la, la, la, la raó de ser de l'humor gràfic és la, la, la difusió, no? L'acudit no té sentit, si jo faig un acudit que el faig a casa meva no el veu ningú, no té mm. sentit, l'acudit l'ha de veure, com més gent millor, i com més gent el veu, més influència té aquest acudit, no? més utilitat té. Per tant, està lligat invariablement als mitjans de comunicació. Si ho publica un mitjà de comunicació més conegut, evidentment té més possibilitats de que eh, mm. el de, conegui, de, de, de que, que vegi aquest acudit i de que aquest acudit tingui alguna influència en, en alguna cosa. No? Això és, no, hi ha, no hi ha més cera que la que crema, eh, que diuen. Sí, i, el, i el món d'internet? Home, internet jo em sembla que és una oportunitat eh, boníssima que realment s'ha obert eh, pel, per la gent que ens, ens comuniquem de forma gràfica, perquè mm -hmm. precisament jo penso que l'internet la cosa que més funciona és la cosa visual. La gent a internet sí que s'hi posen a llegir, però realment si l'acudit és una síntesi gràfica d'una idea, és una cosa que per pantalla de cop Sí. La prova és que després dels correus electrònics de sexe, que són els que tenen més èxit, els no, següents... Això, són... escolti'm, <laughs> això... això no falla mai. Això no falla mai. des dels temps immemorials, eh? Això, això sempre. Després del, del sexe, doncs, la cosa que més funciona per internet i que més rebem contínuament, segurament, d'amics que ens envien, són acudits, no? Escolta, sí. mira't això, i acudits a vegades ben dibuixats, o mal dibuixats, o fotomuntatges, o imatges que fan gràcia, no? Sí, és a dir, sí, sí. per tant, la imatge satírica o la imatge, la imatge humorística, penso que internet és un de les primeríssimes eh, materials que pot oferir. Què passa? Que els dibuixants encara això no, no ens ho hem acabat de creure. No, no, eh? no està explotat, eh, no, això no encara. Està explotat. Primer nosaltres doncs, venim d'una cultura doncs, del paper i això del mm. paper ens fa dir, ostres, que jo publico tot el diari, molt bé, jo publico internet, sembla com que no, que, sí. que no sigui un puesto per anar publicant. No? Sí. Com que no té diari per publicar, <laughs> publica ah, internet. Ah, ah, pobre desgraciat, exacte. Eh, I també, doncs, eh, internet encara està trobant el seu model. Realment ara mateix els diaris estan eh, discutint eh, aviam si paguen pels continguts o si fan pagar els lectors o no, si Google els fica les notícies i ha de pagar. Per els... És a dir, estan discutint encara el model. Per tant, mm. el model encara no està clar, però jo penso que internet, és, evidentment, és una via claríssima on l'humor és un, l'humor visual, l'humor gràfic, és un dels materials que, que tindrà més més èxit que internet, que ja el té, mm -hmm. i que mhm. la manera és, bueno, s'ha de trobar la manera de canalitzar-lo, però estic convençut que eh, és un dels materials de primeríssim ordre d'internet. Però, bueno, s'està construint, encara internet és jove, no? Encara és un sí, món sí, que sí, titubeja, sí. que encara no sabem ben bé encara cap on ens portarà, no? I que això no matarà el paper, no matarà... Jo crec que no, jo crec que no perquè el paper realment no l'ha matat eh, la ràdio, no l'ha matat la tele, no l'ha matat el cine, eh? Tot, Mm -hmm. Tothom mhm. es pensava quan va sortir el, la ràdio, per exemple, eh, jo, ho recordo a través d'acudits, és a dir, jo coneixo la història del món a través dels acudits. No? Sí, sí. I, ben fet, ben <laughs> fet. És, és una cosa curiosa, tens sí, llibres sí, doncs, sí. que parlen de, dels acudits sobre la bicicleta del 1900, i llavors mm. veus com els dibuixants parlaven de, de les bicicletes, que eren unes màquines estrafolaríssimes al segle, sí, sí. Eh, a, a principis del segle, no? Doncs recordo això, acudits que la teoria era que la ràdio, una, un aparell que parlava, que deia les notícies parlant, mm -hmm. mataria el paper. Per això els, els diaris i les revistes doncs, s'acabarien, doncs, perquè, clar, si, si tu pots tenir una màquina a casa teva que et va dient què passa, perquè I no has de pagar... Giro, no? Eh, doncs no, no, no ha estat així. No? Jo penso que el paper realment és un suport que no, no morirà, si bé poder els rols de, de, de, mm. de, de, del paper i de, de la pantalla mm -hmm. poden variar lleugerament, no? Eh, però jo penso que el llibre, evidentment, és un dels millors invents de la humanitat, no? I tota la cultura occidental està basada en el llibre, en el llibre com a eh, l'instrument on s'hi acumula el saber del, del, de, de la humanitat, no? És a dir, eh, nosaltres hem passat d'una cultura oral, quan s'explicaven sí. les teories en una cova sí. pin, pintant-ho a la paret, a una cultura escrita, on el saber està guardat als llibres, no? i que l'internet doncs, és un gran invent, però penso que el llibre continua sent necessari. I, el, eh? i els llibres electrònics? Home, el llibre electrònic eh? també és una gran solució d'espai de, i una uh mm. -huh. gran solució de, per, per fer assequible el llibre, és dir, perquè amb una sola parella, amb un sol ah. reproductor, pots carregar-hi, es veu no sé quant de bestiesa de... de sí, però, sí. però no podràs de deixar llibres als amics. No, home, no, sí. no li diràs, et deixo mil llibres, té, deixo mil llibres, Els deixes el disquet, els deixes el, el, el, paradet, no la targeteta... I ja, sí, però li deixes mil llibres a l'hora que quedes tu sense biblioteca. Ja. Eh? Són, són aquelles petites coses que ens fan, ens fan pensar. S'ha de perfeccionar. sí, de eh? perfeccionar. Eh? A poc a poc, estem a començant poc a poc. amb tot això. Sí, eh, senyor Cap, ho hem de deixar aquí, que ja ens anem cap a les notícies de Catalunya Informació que són aquestes notícies parlades que no mataran mai el paper, com vostè diu. Esperem que no, i a més a més un acudit eh, doncs, per, per la informació és millor veure el dibuixat, que no pas que, que, que te l'expliquin. Ah, exacte. Què hem de dir? No? Exacte. Què hem de dir? Què has de dir? Tu escombrant cap a casa i nosaltres sempre, també, sempre. cap a la nostra. Eh? Molt, Molt bé. bé, cap, ens tornem a trobar la setmana vinent, Fins si tu desitges. Fins la setmana que ve. Un plaer, adéu. Adéu. I ara anem ja cap als serveis informatius de Catalunya Informació. connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Aquesta hora està en marxa l'Audiència de Barcelona. El judici de l'anomenat cas Hisenda està declarant l'excap de la delegació d'Hisenda a Catalunya, Josep Maria Huguet, imputat en una presumpta trama de corrupció. Avui es comença a vendre sense recepta mèdica la píndola de l'endemà. Els farmacèutics advertiran de les conseqüències de l'ús d'aquesta pastilla contraceptiva d'emergència que val 20 euros. L'exdirector administratiu de la Fundació Palau de la Música, Jordi Montull, va proposar fer factures falses a l'organer, a qui havia encarregat la reparació de l'orga el 96. Les factures falses duplicaven el pressupost de la reparació. Les famílies monoparentals catalanes podran rebre ajudes directes d'entre 6.000 i 8.000 euros a l'hora de comprar un habitatge protegit. És un dels avantatges que permetrà el nou títol de família monoparental que demà aprovarà el govern català. L'Ajuntament de Tarragona diu no a les consultes sobiranistes. Al ple tombat la moció presentada per Esquerra Republicana amb els vots de socialistes i populars. Només Siu hi ha votat a favor. L'Iran prova amb èxit el míssil de llarg abast Shahab-3 amb capacitat d'impactar contra Israel. El llançament culmina les maniobres militars que des d'ahir fa la República Islàmica en un nou desafiament a la comunitat internacional. I avui es fan els funerals de la pianista Alicia de la Rocha després que aquest cap de setmana unes 1.500 persones han passat per la seva capella ardent al Palau de la Generalitat. La Rocha va morir divendres a Barcelona als 86 anys per una complicació cardiorrespiratòria. Catalunya Informació. Ara els esports. Johan Cruyff és l'escollit per la Federació Catalana de Futbol per ser el nou seleccionador. El vicepresident Lluís Carrasco confirma a Catalunya Ràdio que estan pendents de lligar els interessos de la Federació amb els de la Fundació Cruyff i no descarta que arribi sense cobrar res pel càrrec. Avui arriba a Barcelona el Dinamo de Kiev, el rival de demà del Barça a la Lliga de Campions. Pel que fa al Riga, el Barça de bàsquet busca aquesta setmana la Supercopa després de guanyar la Lliga Catalana. I en tennis, Albert Montanyès ha pujat fins al lloc 37 de l'ATP després de la seva victòria al torneig de Bucarest. Pel que fa al temps, a mesura que avancin les hores, els núvols ocuparan de forma més espessa la meitat sud amb alguns ruixats o tempestes cap al Montsià i el Baix Ebre. A la meitat nord, pocs núvols, especialment al Pirineu. Les temperatures avui sense massa canvis. Sent la música a Tarda d'Èxits. De dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. La música que més sona i tota l'actualitat informativa cada 30 minuts. Documents arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant tres mesos va estar visitant el Museu Egipci. Després d'aquest temps, va sortir la conclusió que el cicle menstrual del cargol estava directament lligat a la conservació de les mòmies. La única entrevista de la seva vida li van fer en el programa En Companyia. En Companyia, un programa que fila prim. tallant al clatell para 13 i 8 minuts del matí, eh, aproximadament, ja els he dit que l'hora aquí la tenim una mica aproximada, i és aquells moments terribles del programa, el moment en què hem de saludar el, el nostre particular senyor Monegal perquè ens faci la crítica del programa la setmana passada, que per cert mm, hi havia molt poca cosa. Va sortir molt bé, eh? Va sortir quasi no, rodat. Perfecte, jo bon, diria que perfecte. Gairebé. Bon dia, senyor Monegal. Bé, amics, com esteu, eh? Bon bé, bon bé, dia. bé. Suposo que... Eh, ja com comença malament això, ja, eh? No sé si us heu donat compte, amics oients, eh, que quan ha donat pas després de la cançó aquesta tan maca que han posat, eh, que han dit són les 13.08 del matí, eh? No sí. saben que a partir de les 12 ja es considera migdia. Senyor Monegal, eh? jo fins que no dino és matí. Bé, amics, ja ho veieu, eh? Aquí cadascú es fa les seves normes, eh? Destrossen les normes universals, eh? i mm. tota la seva manera. Vostè ja ha dinat? Jo encara no. no eh, llavors, per què, per què diu que és tarda ja? Bé, no és, és que a les 12, som a partir de les 12 és migdia, eh? Mig és migdia. Això, tu, vostès Bé. no ho saben, això. O sigui, quan comenci el programa haig de dir, són les 12 i un minut del migdia, no? exacte. Això seria, això és el que faria un periodista eh, normal, eh? Un periodista amb cara i ulls, Sí, però si, això, si féssim eh? un programa Vosaltres, normal... Com que, no, com que no, no sou com sou, si diguéssiu que sou la, la, la una de la matinada, ningú us fotaria, us tindria en compte ja, perquè és, com que ja sou, ja esteu considerats, ja el culo que esteu considerats, doncs, eh, ja no ve d'aquí. Eh? Però nosaltres ja ho diem, això, quan comencem el programa, diem que és un programa diferent. Això. Eh? I fins i tot a les universitats de periodisme ens posen com a exemple de com no s'ha de fer un programa de ràdio. Diu, veieu això? Això és el que no heu de fer. Ah, sensacional, eh, amics? eh? Això sí que té sentit, eh? Eh, com té sentit, amics, tot el que us vinc a explicar ara, eh, que es diuen que no hi havia res, eh, i tret quatre talls, com en podia haver tret 25, eh, per, per, per qüestions de, de timing, eh, que hi diuen, doncs diu de treure només quatre talls. Eh, comencem pel primer, amics, comencem, comencem, eh, fixeu-vos, ja no parlem ara de professionalitat, de, d'estil, de, de, de correcció no, eh? ja parlem de coses personals com seria la, la higiene. Eh? Si no, fixeu-vos eh? com, com presentava, com parlava d'ell mateix en Lluís Requesens la setmana passada. Endavant! Jo que sortia tot dutxadet i ben pentinat i ben enclinxinat de casa meva. I, i, ara, i, ara, aquí, i ara fixis com Claudi, està. Claudi, perquè com que hi ha les càmeres pinta. de televisió aquesta... És veritat, és veritat. Dius, ves canvia la camisa, ves ben enclenxinat, que després no pensin, mira quin barruer que va a fer la ràdio de qualsevol manera. Què? si, ho, ho, ho escoltat, amics, Però si eh, està perquè hi ha càmeres i perquè ve fer el programa, eh? Si no vindria aquí de qualsevol manera, brut, despentinat... Però si vostè està a casa seva en calça curta i amb els peus dintre una palangana, senyor Monegal jo faig, jo no, no, quan jo treballo, eh, amics, jo sempre, el primer que faig quan m'aixeco és fer un pipí i dutxar-me. <laughs> això, això serà tall del senyor Monegal per la setmana que ve, i no s'atrevirà a treure-ho. De dir, el senyor Monegal, així que s'aixeca, fa un pipí. Ah. Sí, amics, eh, això, això el dia que s'aixeca aquesta gent, eh, perquè hi haurà un dia eh, que no s'aixecaran i fotran el programa, li encarregaran el marrón en el tècnic. Eh, el, aquest noi que està aquí fent de... El, el Jordi, Jordi al costat. Jordi. Director de consciència. Eh? No, això, això fa molts I, anys. Estarà tota si la vida. No, I si no fixeu-vos, amics meus, eh, la insinuació eh, que li feien la setmana passada al no, pobre Jordi, eh, eh, sobre que, que ell hauria de fer el programa quan amb ells eh, un dia se'ls hi passi pel cap de que es queden a casa a dormir la siesta. Endavant! més gravant trossets, sí. i llavors jo et trucaria i et diré, posa el trosset tal, tal, i ja el programa te'l muntes tu sol i ja no venim. Clar. Home, i que això quan en portem lleig, uns no? quants encara Quedaria lleig, fer. oi? Home, no seria actual, diguéssim. També és veritat. Seria com desfassat, sí. no, la cosa? Sí, bé, no som gaire donats al treball, nosaltres. Reconeixerà ah, que nosaltres ho reconeixem, eh? no hi ha cap veritat més absoluta que hagi sentit de la vostra boca, Clar. eh, amics meus. No Ho reconeixem. El treball. No com eh, vostè. Eh, això fotran un dia, aniran fotent tallets, eh, meus talls d'aquí, talls d'allà, eh, fotran una hora i mitja i vinga, des de casa estaran allà fent altres activitats. Eh. Ah. Sí. I amics, que, que com a mínim sí, aquestes què? persones eh, ja que no treballen i tal, doncs haurien de ser humils, eh? doncs no. Ho som. No només, no només no es dutxen, són uns porcs, van de qualsevol manera, no només són ganduls que no foten ni brot ni tenen ganes de treballar, sinó que a més a més d'això eh, són exigents. I si no escolteu el que van demanar la setmana passada. Endavant! que és aquest becari que dona voltes per aquí i que ens porta els cafès, malgrat que no tenim cafetera. Exacte, bueno, però tenim gots d'aigua. ha quedat bé, això. Ha quedat bé, Tenim aigua. Escolta una cosa, no, tot. no aconseguiríem un expresso d'aquelles aquí? Què? Bé, amics, eh, i ara quins, quina serà la següent petició, Requesens? No, no, eh? jo vaig demanant cada setmana un expresso fins que la tinguem. No ja, següent no petició. Res. Eh? No foten res, no es dutxen, són un desastre, i l'única cosa que fan, eh, que és la setmana passada, que quan van entrevistar bueno, aquest col·laborador que tenen al Fidalgo, quan intenten fer una cosa, eh, quan intenten allò sortir de la monotonia, de la ganduleria, de tot això, eh, els hi passa això. Endavant! La setmana que ve li portaré una cançó que a vostè li agrada molt, que és aquella de la Marisol, La vida és una tòmbola. Hombre, espera, espera, voy a, voy a, voy a apagar el mòbil. És, és un home molt sí, ocupat, té dos ja mòbils... Ja es contagia, eh? es contagia la, la incompetència, eh? clar, si aquests no tenen disciplina, què li hem de demanar als pobres col·laboradors? eh, estan aquí parlant, fent una secció de l'altra, estan eh, enviant SMS, en parlant amb gent, els hi sona el mòbil, sense prestar atenció a tots vostès, amics oients, és però, un desastre. Però està criticant no, un aquest, company, eh? Està criticant un gent, company, aquesta eh? Aquesta gent no, no, no es mereix arribar ni a la castanyada, ni, ni menjar-se els moniatos aquesta emissora, amics meus. És un desastre, el, això, el, el que, Halloween. no s'aguanta pel lloc. Jo no sé com la senyora directora, eh, encara us té aquí, Eh? Home, només sí, portem home. tres programes, escolti. No, no ens fotrà el, sí, el, tercer programa fora, ja. A, ah, que, que, ja està pidulant quedar-se vostè el programa, segur. No, amics, jo només constato eh, el que, el que, el que tots sí, ja, portem, ja, ja, eh? ja, ja volia vostè quedar-se. El respecte que es mereixerien els oients, eh, el respecte que es mereixerien els oients no, no, no existeix. Sí que, eh? sí que existeix. Nosaltres tenim sí. tot el respecte pels oients així ja ho veieu, ho feu per compromís. Però si vostè voleu, només ha trobat... Voleu fer, voleu fer el, el programa a través de collage, eh, de talls. Sen, senyor Monegal, si només ha trobat els quatre detalls... Els col·laboradors els hi sonen al mòbil i no els hi creu l'atenció ni res. No, home, però eh, és que això i passa. La setmana, I la setmana que ve, doncs ja veurem què passa. No, eh? res, Igual un no ve, l'altre estarà un, és, és qüestió d'anar tapant forats. Des del, primer, forats, des del primer programa que, que va fallar el senyor Cap perquè estava a París per una causa justificada, cada setmana hem tingut els col·laboradors. Bueno, les, aquestes dos darreres, que només portem tres programes. Mm? Un, un col·laborador, eh, que ja no ve el primer dia, que el dia de l'estrena ja, ja falta. Estava a París. Eh? Estava a París. No havia arribat, home. I el dia que falti vostè, què? Ho traurà també, que ha faltat? Bé, amics, ja veurem si falto. Eh? Vosaltres Portem Faltó... quants programes portem? De moment tres. I quants hi faltat? Cap. Home, Només ah, faltaria... No, en cap sí, en cap ha faltat un. <laughs> Molt bé, aquí, aquí està, ho, ha, ho ha fet ben trobat, aquí, ho ha fet ben trobat. Eh? El, el tècnic ha estat en tots els programes, el senyor Soler i jo també. Clar. Eh? I, fi, amics. I, els, eh? I els nostres oïdors també han estat aquí escoltant se cada, cada dia, Exacte. cada dilluns. I s'estan enduint sí, una mala sí. impressió de vostè eh, van, van començar a ser no sé quants, ara ja són un 30% menys, eh, i la setmana que ve seran els vostres familiars i prou. Sí, però hem, detec hem detectat que aquesta baixa d'audiència eh, comença quan eh, entra sí. vostè. Sí, sí, el timing aquest que diu vostè, sí. el timing, eh, el share, comença a baixar quan entra vostè. Mm, sí, no ja... crec que ho sigui això, eh? I això ho fem no expressament crec. perquè la gent tingui temps d'anar a fer el, el ah, dinar. Ah, el, jo, el Jordi... Ara, ara no em perdré res de bo. He entrat al Monegal, vinga, va, eh, anem va, a fer el Que aquest senyor sí. sempre de, desvaria. clar. I, i, i vostè s'ha quedat tan tranquil criticant el senyor Fidalgo. Què, què pensa el senyor Fidalgo de vostè? Clar. Ah, a mi no em sona el mòbil, amb ell sí. <laughs> El dia, el dia que passi alguna mantena que em critiqui, eh? jo no el critico a nivell personal, jo només el critico a nivell I, professional, que és, que... que és un Què és el que, que, és que sona? Desastre. Està sonant alguna cosa. Sí, sonen uns pitos de fons. Meu, meu no és. <laughs> Eh? No li sona el pito? A mi el pito ja no fa temps que no em sona, ja. Això, això és una altra monegalada. Farem un, la setmana que ve farem un... Un, un especial monegal. Un monogràfic seu, eh? Exacte. Ah? Sí, amics, eh? Bé. Ja volen anar a centrar... Eh? Escolta, m'ho ha dit vostè que no li sona el pito en fi, amics, eh, això ja, en Jordi ja té més talls per anar fotent en aquell programa, eh, per, per, per, perquè ells puguin estar a casa Repent inflats. Bé, eh, no, no mm? diré el que faran, però ja us Bé, imagineu, eh, amics meus. Doncs en fi, senyor Monigal, doncs el deixem anar a les seus quefers, o sigui, a fer la caineta, perquè després fa una vacaineta, en fi, que té una bona vida vostè també, eh? Això mateix. Eh? El deixem perquè Bé, estigui tota la setmana pensant què farà amb nosaltres exacte, eh? Mm. Bé, doncs eh, són quarts de dos del, del matí, no? Quarts de dos del eh, matí? Quarts de dos, no. <laughs> és un quart de dos del migdia, en tot cas. Ai, senyor. I a més, ah. per què diu a l'audiència, els hi diu amics, si l'audiència no ho pot ni veure amb vostè, que no són amics seus? Sí, jo sí que l'estimo molt a l'audiència, eh? Ja. Doncs... Sí. Això ho per quedar bé. Sí. Fins, al dia, fins, fins al dia que truqui algun oïdor i el critiqui, perquè és capaç de fer-ho, també seria bé que truqués algun oïdor no comprat per vosaltres, eh? <laughs> no, no condicionat per vosaltres, eh? Hmm. i que parlés realment del que sent, perquè aquí sembla que jo sembla l'únic que, que critico, però segur que hi ha molta gent, molts oïdors, que estan aquí escoltant-vos i que pensen quin parella de dropos que s'hi han aquí, que s'han fitxat aquesta temporada. Hi ha, eh? hi ha eh? vegades que penso, hauríem d'entrevistar el Risto Mejide a veure si vostè té nassos de criticar el Risto Mejide hombre, hombre, Risto estoy, ay, Risto Mejide. <laughs> L'estoi com no. El dia que me'l planteu davant, eh, ja ho veuries tu, sí, sí. Vamos. S'arrugarà, s'arrugarà. El dia que li plantem davant, no. s'arrugarà. No, no, no. Sí, que s'arrugarà, que ho sé. Que vostè sí, molta empenta. La, feu la prova. Farem, farem la prova un ja, dia. Ja el buscarem. Ja el buscarem i els portarem aquí, tots dos. Front a front. Dos galls de galliner. Eh? Però això serà en un altre programa. Amics, exacte, eh? me'n vaig que se m'està cremant la paella. Exacte, molt bé, senyor Monegal. Uh, per desgràcia, Bona... ens tornem a trobar la setmana que ve. Bona nit. No, bon dia. Bon dia, bon, bon bona migdia. Tarda, bon, bon migdia. Bona, o bona tarda, o és igual, vosaltres canvieu els, els cicles estacionals a la vostra manera, doncs, el que sigui. Adéu. Molt, molt rebé. Passi bé, senyor Bonegal, passi bé. Adéu, adéu. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Mare Déu, senyor. Uh, jo no sé si s'atrevirà a posar els talls Quin no, mateix ha fet. No, crec, no perquè no crec, clar, anem, No crec perquè això ho dissimula, després ho tapa tot. Ah, exacte. Ell només buscarà alguna coseta nostra. Exacte. Bé, senyors, senyors, ja que ja estem entrant, ja queda ja poquet per anar acabant, i mm -hmm. això també serà cosa del senyor Monegal, ja dir, ah, mira, ja volen plegar, ja volen plegar. Doncs no, eh, sí que hi ha unes coses que a mi m'han sorprès al llarg d'aquesta setmana, mm -hmm. com per exemple que hi ha un senador del PSOE, un senyor que es diu Francisco Javier Sanz, sí que va fer una ferrissada defensa de les curses de braus. Ah. I va dir que, que això no, no, no, ni molt menys és, és bèstia, ni és sagnant, ni res de res, de, que, que, que no. I que més, més sagnant i més greu són els castellers que els nens cauen de dalt a baix i es poden fer molt de mal. Sí, perquè caure de baix a dalt és molt difícil. És molt difícil. Jo ah. li diria a aquest senyor del PSOE que de moment no li claven banderilles a la xaneta. Ah, ah, no, de <laughs> moment, de moment. No, de moment no. Ni ve un picador picant els tercers. I els que estan a sota estan per parar els Exacte. cops. I ell diu, no, no, i els que estan allà aguantant, que tenen que aguantar aquell pes que se'ls deforma l'esquena, això sí que és salvatge, no els braus. Els braus és la fiesta nacional des de hace muchos anys. Saps què m'agradaria a mi dels braus? Que fessin com fan els portuguesos, aquells que, que, que, que eh, eh, o sigui, esquiven a l'embestida del toro, però no, Les mullesques aquelles que anaven amb la pèrtiga i saltaven. No, exacte, sí, no, mm. donen tombarelles per damunt, el, el, li fan un quiebre i l'esquiven. A, mi, a mi hi ha vegades que em diuen, home, és que pobre torero, diu, pa què te mete? Claro. Mira, digue-li el José Tomà, pa, que pa va estar aquí ahir a Barcelona oh, sí? Sí, senyor. Ah, eh, eh, eh. Uh, anem a parlar d'una altra cosa. Anem a parlar del còmic que... Mm, Carambes, resulta que, que està sí, fort, vostè. El dijous, dia 1 d'octubre, mm. s'inaugura una exposició a la Rajolada. 6 d'octubre. 1, 1, 1. d'octubre. 1 d'octubre. A L'enrejolada, aquí, Martorell. Isaac Sánchez. Premi Josep Coll del Saló de Còmic del 2009. Ai, el Josep Coll. Sí, Vindrem al senyor Cap que ens parli del Josep Coll. Per exemple. Gran dibuixant i millor persona. Sí, ja van comentar que aniria tocant diferents personatges, el que passa és que avui ha començat... Sí, doncs, sí, sí, no, no, ens hem, ens hem enviat, ens hem enviat. Ja, ja, ja, ja, ja en parlarà. Sí, sí, sí. I tenim també un altre premi amb el David Fernández Sánchez, que li van donar eh, el premi de categoria juvenil de 12 12-15 anys, uh mm-hmm. -huh. pel premi... Ai, pel, pel seu treball vols una pasteta, noi? Vols una pasteta, noi? Això va ser amb el concurs, amb el 18è concurs de còmics de Cai, Cai d'Atenes. Sé que improvaré que les lletres que vostè imprimeix són petites sí. i li costa de llegir. Sí, sí, Haurem sí. de reclamar un teleprompter. Un teleprompter, és que això ho he imprès a, a, a casa. Però no s'ha fet la lletra més, més, més grossa. No, no ho he fet ho he fet. Santa Però Petra, clar, avui te posa aquí. A ja veure, farem, si vostè és ja. curt de vista, coi, imprimeixin... Com, amb, no, amb, amb... curt de vista no, astigmatisme tinc. O sigui, negat de vista total. Més potser. o menys. Bé, més o en menys. fi. Bé, senyors i senyors, hi ha una cosa que també m'ha... No sé, no sé, és que no sé com classificar-ho. Corre una foto... Corre una foto? Sí. Bé, ah, famoso? Diu, para, foto. <laughs> No, bé, la foto és del senyor Obama amb el senyor Zapatero, la senyora Obama, ah, bueno, la Sonsoles... La, la foto típica de la i les, família. I les, dues, I les dues nenes del senyor Zapatero. Sí. Eh? sí. Vestides de gòtic. De què? De gòtic, d'aquestes ah, de, Vostè ha vist la foto? Sí, sí, la foto? Sí, sí, sí, sí. Eh, amb, aquesta amb, amb foto... la cara tapada de les nenes. Sí, perquè diu que com que aquí no es poden, no, no es poden publicar, que són menors. I clar, eh, la, un diari, un rotatiu d'aquests nord-americans conservadors, ha dit, home, on van traient les nenes així. Van traient les nenes així. I els francesos, que ens estimen molt, Clar. sempre, molt, molt, molt, això sí, diu, la família Adams espanyola. <laughs> ah, dius, bueno, a, a, eh, a veure, José Luis. Són qualificatius. José Luis, t'ho dic amb tot el talent del món, eh? Sí, sí, sí. No portis a les nenes a una recepció oficial. Què us ha agafat amb els presidents d'aquest país? eh? d'aquest estat espanyol, mm -hmm. que el senyor Aznar perdia el que perdia, la xaveta i tot, per anar al costat del senyor Bus a fer-li d'escolanet, sí. i ara ho perd el senyor Zapatero, que quan va passar la bandera nord-americana no es va voler aixecar, i, i ara, i ara s'aixeca per anar a córrer cuita a veure l'Obama? Va, vull dir, li, toca, li toquen fer relacions amb, aquell, amb, amb l'altre país, amb tots els països s'han de fer, s'han d'intentar tenir bones relacions. Aquí perdem, aquí perdem, per, perdem El que passa tot, és que jo el que no acabo d'entendre és això que, que per, per, si es fa la pilota. foto o sigui, si fan una foto familiar... No, això no és una foto familiar. Ah, no? A veure, si tu vols fer-te una foto amb l'Obama i les nenes volen fer una foto, papa, ara papa està treballant i només ha de portar la senyora i prou. Doncs pues ja està. Pues per això tu dic... una foto, quan acabem, s'han acabat tot no això... No m'ha deixat acabar. Jo li Clar, estava dient digui, que si, surt, si surten les fotos amb les nenes, mm. diu, si es posen les nenes, perquè no es pot publicar? El normal seria de dir això, no. Però això és una cosa del senyor, del, del senyor que porta el protocol. Bueno, de dir, pues el, el... treu les nenes que van de negre, que van gòtica, que fan no, lluny aviam, que vagin nenes. com vulguin. Que vagin com, com vulguin, vulguin. si ah. poden anar com vulguin. Diu, volem una foto amb l'Obama. Exacte, doncs Diu, fas la, molt bé. la foto doncs, pues, de, de les dues parelles, com es fa sempre, Exacte. amb dos matrimonis. L'oficial són els dos matrimonis. Exacte. Quan s'acaba tot, ah. agafes amb, amb el del protocol, dius, té la càmera digital, fes una foto a les nenes ah, amb el senyor mateix. Obama. Ah, això mateix. Eh? Recuerdo què, què té fills a l'Obama? Sí. Sí? Sí, em sembla que té dues nenes. Ara També? li diria, li diria de... Sí, però són més, més, mig més, més petites. Sí. Més petites. Però no surten aquí. No, per això. Dic, també, mm. també podrien haver sortit. Ah, doncs clar, però és que això no és una guarderia, ah, escolti. Ah, no, no, i tant que no. És que, escolti, és que, Mire, és que... que, és que, és que en fi, bé, eh, Digui. ja, ja, ja estem entrant quasi, quasi cap al final mm. eh, dos cosetes més, una Un. França eh, vol fer una llei en la qual les, les revistes mm <clears throat> eh, anuncis i tot això, surti, sap com els paquets de tabac que diu que mm. és perjudicial per la salut? Doncs surti una nota que digui aquesta foto ha estat retocada en Photoshop. Ah, sí, perquè, perquè home, escoltin, és que surt el Sarkozy, que sembla l'anunci del Machalang, i de sobte sembla el Silvestre Stallone de l'època. Que surt allà, per exemple, el, eh? el Macho Men, ah. la de l'Aznar, amb tots sí, els home. pectorals aquells, dius, home... Escolti'm, ja. escolti'm, que la botella es va passar tota la nit amb el Photoshop eh, per treure aquella foto oh, del pectoral oh, de l'Anna. Oh. Déu-n'hi-do, déu nhi déu I borrar-li el bigoti... Uf, uf, el que, buf, el que costa. Uf, el que costa. Perquè l'ha de treure pèl per pèl. Doncs, sí. <laughs> sí, a pèl. <laughs> doncs està molt bé aquesta llei. Escolti'm, ens, ens en duríem més d'una alegria. Sapiguer, diu, això està retocat. Eh? Sí. Eh, ara aquí amb aquesta li posen més pis, li treuen el fondo, però què és això? Sí. I volen multar un 37.000 euros. Fins i tot amb una, amb una model li van, es van oblidar de posar-li el malic. O sigui, la van netejar tant ah. que es van oblidar de posar-li el malic. Llavors surt la foto sense malic. La ves, ves que no fos extraterrestre. Home, sí, sí, sí. Ves que no fos extraterrestre, P que també pot passar, eh? Podia ser, podia, podia ser, ser. Podia, podia ser. I ja anem ja cap, a, cap al final ja. Mhm. Uh -huh. Dir-los que eh, volen apujar l'IVA, suposo ja ho saben vostès, sí, i sí. els impostos sobre l'estalvi. És dir, que t'estan dient a partir de que això pujarà els pisos, pujaran els cotxes, pujarà el cafè... L'altre dia estava el senyor Pepinyo Blanc com un programa de televisió mm -hmm. i li van dir, home, dius, i els bolquers? Diu, no, els, els, els bolquers tenen no. l'IVA superreduït. Clar. I va anar un redactor, va comprar els bolquers, va fer la factura i tenen el 16% d'IVA. Per tant, els bolquers del 18%. És Però... a dir, nen, no facis caca, que la mama no pot comprar bolquers. Bueno, antigament es portaven d'aquells que de es netejaven. Sí, però com que també els detergents pugen. També. Que tot, també, clar, tot, tot. És que tot puja. Jo he arribat, ara li vaig dir una cosa que sembla una tonteria. He arribat a una conclusió. Ah, sí? Quina jo conclusió? per mi que ho estan fent tot això per augmentar el consum. No, però perquè això s'apujarà quan d'això, per cert, pujaran també el T10. El T10 és la targeta sí. d'aquestes sí. autobusos. Mira, sona el telèfon. No, home, no, que això ah, és la ah, música. És <laughs> la música. Això és la música. I em pensava música, que s'havia col·locat. Això és l'alfombra musical que ens diu. Dic, ja tenim ja... el senyor Monegal <laughs> gravant això per treure la setmana sí, que ve. El senyor Monegal encara s'està acomiadant. Sí, <laughs> segur. Bé, això és l'alfombra musical, senyors i senyors, ah. que diu que ja podem anar recollint els papers, cosa que estem fent ja ràpidament. Sí, sí. si vostès ens estan veient diran, aquests tenen ganes de plegar. Doncs no, és que volem anar ràpidament perquè la nostra companya, l'assumpte, pugui entrar i pugui fer els 5 cèntims de les notícies. Clar. I no volem pas que això es demori. Exacte. Per tant, com sempre diem quan arribem a aquesta hora, Moltíssimes gràcies per estar escoltant-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa i ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 12 del migdia aquí, al 100.3. 100.3. He canviat no gat, home. Ja, vaig tant de pressa quan no he... Al 100.3 ja, eh. de la freqüència modulada. Ràdio Martorell. Ràdio Martorell.